Mm. Është shumë e zhurmshme në mëngjes Olta. Mhm. Mm Mirë, i takon mëngjesit. Po, Ç'të bësh? E kemi një staf. Ankohen me një komshinjtë e tu për zhurmën apo? Po se Ta quajm zhurmën. Në fakt zilja ime e mm. mëngjesit bie disa herë. Dhe ata vijnë te dera dhe thonë, "Po çohu tani se s'ka lezet." Po, jo, ne për ty, a? Vjen njëri nga komshinjtë që. Po, po. Pim kafe bashkë, etj, etj, etj. Gjithë këto. Ej, po data sot 17. Mm -hmm. Iku uh, më tepër se gjysma e korrikut. Ja ku jemi futur në zonën e nxehtë. Mund të thonim realisht me këtë të nxehtin afrikan, nuk e di si po e përjetoni ju, por këto ditët janë bërë uh, të padurueshme. Janë bërë të padurueshme. Paktën kur jeni në Tiranë. Sa qef kam kur futem në një ambient shumë, e di që të bën keq, e di që të bën keq. Po kur futesh në një ambient të kondicionuar mirë, nga jashtë, po themi andej nga ora 1. E, ndoshta bllokohesh, po është ai momenti i eri. Po, është momenti, momenti që ti je si jam. Ku ndryshon temperatura, po. Mm. Edhe është. Ah! Ka lezet. Ka atë lezetin e vet, nuk e di. Të ardhurit në të ftohtë. Sot muzikën e zgjidhni ju, në klubin e mëngjesit. Kështu që mendoni edhe juve që jeni në studio. Patjetër. Sido që patëm kohë edhe të martën meqë po bënim ato këngët e mm. verës etj. Ëh, uh, por sot muzikën e zgjidhni ju. 069 20 70 222 është numri. Nëse ke ndërmend që të dëgjosh një këngë, do ta dëgjosh. Dëgjoje. Dëgjoje. Në klubin e mëngjesit. Bjeri atij numrit 069 20 S'e dërgoj një mesazh. Çu i them po? Ti thua Bjeri. Po futja një Bjeri Bjeri një mesazh po thoshe. Ëm uh, 069 pra 20 70 222. Okej. Dakor. E nisim me muzikë. Kjo është njëra nga këngët që oh, është e bukur shumë. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1821, Spanja ia dorëzoi Shteteve të Bashkuara të Amerikës Floridën. Në vitin 1862, u autorizuan nga qeveria e Shteteve të Bashkuara varrezat kombëtare. Në vitin 1945, Presidenti amerikan Harry Truman, lideri sovjetik Josef Stalin dhe kryeministri britanik Winston Churchill filluan takimin në Potsdam gjatë samitit të fundit të aleatëve të Luftës së Dytë Botërore. Në vitin 1955 u hap Disneyland në Anaheim të Kalifornisë. Në vitin 1967, saksofonisti dhe kompozitori i muzikës jazz John Coltrane ndërroi jetë në moshën 40 vjeçare. Në vitin 1982, Pesëdhjetë e dy vjeçari Don Bennett nga Seattle u bë i pari alpinist me një këmbë, i cili u ngjit në krye të malit të Rainier mbi paterica. Përpara se të humbte këmbën në një aksident me varkë, ai ishte ngjitur në mal 12 vite më parë mbi të dyja këmbët. Në vitin 1995, revista Forbes publikoi se Bill Gates ishte personi më i pasur në botë, Vlera neto e tij ishte 12.9 miliard dollarë. Në vitin 1996, një aeroplan Boeing 747 që ishte nisur drejt Parisit shpërtheu dhe u përplas në New York pak pas nisjes nga aeroporti ndërkombëtar John Kennedy. Të 230 personat në bord humbën jetën. Në vitin 2000, Bashar Assad, i biri i Hafez Assadit, u bë presidenti i 16 i Sirisë. Në vitin 2006, një tërmet nën Oqeanin Indian shkaktoi një tsunami që goditi ishullin indonezian Java, duke vrarë afër 700 njerëz dhe rreth 200 u raportuan të zhdukur. Adi, Olta dhe Lori, çdo mëngjes me juve nga 7-a në 10 në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Atëhere, ë uh, dua që Jeri tani të na frymëzojë me shprehjen që ka zgjedhur për sot, Olta pastaj të na tregojë se si do të jetë moti. E flasim për një histori të vogël nga Spanja që mm -hmm. do t'ju pëlqejë, shpresoj. Okej, okay, atëherë shprehja që unë kam zgjedhur sot Blendi vjen nga Leonardo da Vinci. Da Vinci. Dhe është njeriu kalon gjysmën e parë të jetës së tij duke shëru, uh, duke shkatërruar shëndetin mm -hmm. dhe gjysmën e dytë duke kërkuar që të shërohet. Ëh. E vërtetë është kjo. Po e merr vesh nga fundi domethënë. Po mirë, nëse lexon Leonardon, e merr vesh më parë. Faleminderit Jeri. Të lutem. Ose nëse dëgjon uh, klubin e mëngjesit. Njeriu harxhon uh, gjysmën e parë të jetës duke e shkatërruar shëndetin e tij dhe gjysmën e dytë e dytë duke u përpjekur që ta rregullojë. Mm -hmm. Faleminderit. Ndërkohë, Olta. Olta nuk dëgjohesh. Hajde Olta. Dëgjohet, më dëgjohet Olta, është si nona. Hajde Olta. Këtu jam. Ha, mirë se erdhe. Më në fund. Jo, tashi dëgjohesh. Tash nuk dëgjohesh më. E mirë, lëre. Okej. Okay. Varja. Ehm, um, atëherë, mm. historia nga Spanja është kjo. Mm -hmm. Një qytet i cili quhet Ador. Tan. Është qyteti i parë në Spanjë ku ligjërisht Dhe kjo vjen uh, për shkak të një vendimi që ka marrë kryebashkiaku i qytetit, Joan Faus Vitoria. Mhm. Mm duhet të flesh gjumë midis orës 2 dhe 5. Është gjatë ditës. Është po, është e përcaktuar, është ora e siestas, siç e quajnë ata, gjumi i drekës. Mm -hmm. Gjumi i drekës tanimë është zyrtar në qytetin Amor. Kështu që nëse vendosni që ta vizitoni Amorin, mos e bëni midis orës 2 dhe 5 mbasdite, sepse nuk do të gjeni hapur as një bar, as bibliotekën, as um, ku di unë qendrën e historike të qytetit, absolutisht asgjë. Gjithçka është e mbyllur. Kështu thotë edhe, wow. po. Do të qethesh ti. Hajde mbas orës 5. Domethënë, është po kjo është zyrtare, është mm -hmm. është e para që është në librat, si thua, apo dokumenta zyrtare të një qyteti. se traditë ka qenë gjithmonë. Uh, siç thotë edhe zotëria, mm -hmm. që mhm. është kryetari i bashkisë, ky pra, Joan Faus Vitoria, edhe fëmijët nuk duhet të dalin, thotë, gjatë kësaj ore, sepse rrezikojnë që me zhurmën e tyre, t'u prishin qetësinë të tjerëve. Sidomos pleqve, mm -hmm. që mhm. flenë uh, midis dyshit dhe pesës. Um, siç tregon ai, është një qytet i cili ka lidhje me bujqësinë, mm -hmm. dhe ka qenë traditë gjithmonë, thonë ata që për t'i shpëtuar vapës së drekës në fushat, zonjat dhe zotërinjtë e qytetit Ador, edhe si shumëkund në gjithë Mesdheun, më se vetëm në Spanjë, flenë gjumë. Pasi hanë drekën, marrin një pushim të gjatë, e nuk dalin në fushë. Për tre orë. Për tre orë. Se është, imagjinoje tani, në pikun e në orën tre për shembull të drekës, apo në katër, mm. të punosh fushat, arat. Është e pamundur. Është e pamundur. E vërtetë. Kështu që, kështu e kanë vendosur ata. Nuk ka një gjobë, në rast se e shkelni këtë, dhe vendosni të bëni një xhiro, pasdite, nuk ka një gjobë, Po gjithsesi nuk do gjeni dyqane dhe gjëra të tjera. Po, ai po shpreson që njerëzit e tjerë do t'i shikojnë ata që dalin shtrembër për një farë periudhe kohe dhe kjo pastaj të dekurajohet vetvetiu. Kështu që nuk e di tani se si do të funksiononte kjo. Në ndoshta një metropol nuk mund të funksiononte me gjithë punët që janë atje, por në një fshat më më rural, më të qetë, më ndoshta do të vlente. E ka vendin. Kështu që mm. bëhet i pari uh, qyteti Ador i Spanjës që ka ligje për gjumin e drekës. Tani studimet tregojnë që gjumi i drekës është njëra nga gjërat më të mira që mund të bësh për shëndetin. Kaq i gjatë? Jo kaq i, jo, gjatë. Pra. Jo, kjo është tani se unë se, nuk i duket pak ti mund të shkosh. Shikosh edhe një film a të lexosh një libër, ku di unë se çfarë. Por që e ke e ke mundësinë, nëse punon atje në atë qytet, në orën 2 i vë drynin. Asaj gjësë ku je ti. Edhe ikën në shtëpi. Ëh. Uh -huh. Pastaj bëj ça duash në shtëpi. Jo domosdoshmërisht yeah. mund të flesh. Se s'futet Joan Faus Vitoria deri atje. Ajo është puna jote pastaj. The Goo Goo Dolls vijnë me këngën Iris, ndoshta hiti i tyre më i madh nga kolona zanore e filmit City of Angels. Okej, okay, është koha tani. Pak nga pak bëjmë dhe anagramën. Dua t'ju kujtoj se sot miq të dashur në klubin e mëngjesit muzikën e zgjidhni ju. Mundet që të na shkruani në 069 20 70 222 kudo qofshi që na dëgjoni. Ne do i marrim kërkesat një nga një për t'i luajtur si uh, bazën muzikore që na shoqëron gjatë programit të ditës së sotme. Unë jam gati për anagramën. Anagrama. Tarila rila rila. Okej. Anagrama është është pak e gjatë sot. Po, pra. Më lejo që ta kontrolloj që të mos bëj ndonjë gabim kështu. Mhm. Mm, mm, mm, Dërgo ju mund të dërgoni mesazhet tuaja në 069 20 7222 Qoftë për të bërë për, përzgjedhjen tuaj muzikore ashtu edhe për lojërat Pinde rrot. Tani duhet që të shikojmë edhe anën e e mirë të gjithë kësaj. Nuk ka shumë fjalë. E dim për shembull që nuk është fjala magji. A ku di unë se çfarë? Eliminohen shumë fjalë që s'mund të jenë sepse kjo ka shumë gërma. Mhm. Mm Kështu që sa sa fjalë ka që kanë kaq shumë gërma. Kaq shumë gërma. Dhurata e dhënë sot do të jetë një orë nga primi muaqis. Noske pinde rot. Noske pinde rot. Wow. Shumë e gjatë. Okej. Okay. Okej. Okay. Po ju mendojeni për këtë? Sisters are doing it for themselves. Është një këngë nga Eurythmics që është një himn për fuqinë e gruas. Gratë nuk kanë nevojë për askënd se motrat mund t'ja dalin vet. Sisters are doing it for themselves. Hello. Ora është 7:31 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV. Sot muzikën e zgjidhni ju në 069 20 70 222 ose në faqen tonë në facebook.com fraksion klubi i mm, mëngjesit. Mm, mm, mirëmëngjesi që të gjithëve. Ndodh për shembull që në orarin e punës të lodhesh. Të lodhesh nga kolegët nga streset e jetës, mm. ku di unë se çfarë. Për këtë ka menduar një kompani në Kinë, e cila e di që njerëzit kanë strese të ndryshme gjatë ditëve të tyre dhe kanë nevojë që në punë edhe të relaksohen. Dhe për këtë arsye, mm -hmm. kjo kompani në Kinë është duke bërë një gjë që ja vlen me të vërtetë që ta analizojmë pak tani në klubin e mëngjesit. Mm -hmm. Atëherë çfarë ka? Është duke u lejuar mm -hmm. uh, këtyre punonjësve të vet që të kenë uh, ditë pa stres, quhen uh, ditët pa stres. Njëra prej tyre madje mban uh, një emër të dytë që quhet dita pa fytyra. Dhe gjatë kësaj dite, Jeri, mm -hmm. mundesh mundesh që të shkosh në punë me një maskë. Wow, seriozisht. Shikoji se si janë ata. Jo, është është serioze. është serioze. Mund të shkosh në punë me maskë. Dhe kjo quhet dita pa fytyrë. Dita pa fytyra. Interesante. Po, po, po është dita pa fytyra. Ëm, um, ti brenda maskës mund të bësh gjitha fytyrat, shpjegojnë këta të kompanisë, që do. Të gjitha reagimet. Të gjitha reagimet, grimasat, mm, ngërdheshjet, por që nuk do që t'i shikojnë të tjerët. Dhe kjo të relaksoka shumë sepse ti je nën maskë. Dhe ndërkohë që je duke i folur tjetrit, je duke parë me ca syra që ai nuk e shikon, je duke bërë disa fytyra që ai nuk e shikon. Dhe thon ata ndihen shumë mirë njerëzit kur nuk ua shikon dot fytyrën gjithë ditën. Kështu që prandaj këta janë duke ecur vërdall 8 orë në turn, të gjithë me maska. Me maska të lehta plastike, por askush nuk e tregon fytyrën e vet të vërtetë. Wow, as emocionet. Tani nuk e di se ç'mendoni juve, a mendoni ju se kjo do të ndihmonte në uljen e nivelit të stresit në një vend pune? Aq kohë sa ti mund të bësh fytyra? që të tjerët mos t'i shohin. Mos t'i shohin dot. Më fute një dilemë të madhe mm. në kokë. Çfarë mendon Adi? Se duket argëtuese kur e sheh, por pyetje e vështirë. Ja, unë do thosha ndihmon se ti është sikur je në telefon për shembull me dikë. Se nuk të shef. Po s'mund të jesh gjithkohë. Mund të rrotullosh, mund të rrotullosh sytë. Mirë, mm. ideja që të jepet mundësia ta bësh. Nuk mendoj që është e shëndetshme për për zemrën e njeriut që të jetë gjithë kohës me atë maskën. Jo, jo, një herë në një herë në javë është kjo. Vetëm të hënave. Duke qenë dhe dita më stresuese e javës. Ti thua që nuk është mirë për mm. njeriu, se e pr të prish domethënë. Ti thua liria e maskës të prish. Besoj se po. Mm. Njeri? Jo, unë po mendoja që ka shumë njerëz të paktën që mbajnë maska edhe jo të dukshme gjatë gjithë ditës së javës. Po mirë, kjo kjo do i lejonte ata që ata ta, ta relaksonin fytyrën. Në këtë rast do ndiheshin vetvetja, kështu që ndoshta funksionon. Po pra. Ndoshta. Nuk e di, po e çuditshme. Të gjithë në zyrë me maska. Edhe ndërkohë që puna vazhdon normalisht. Është është diçka ndryshe, nuk e di. Disa mund ta quajnë kinezëri. Kjo është një Kjo është një kinezëri. Po, në kuptimin më të mirë të fjalës. Dita pa fytyra, thonë ata. Kështu pra, kompania është nuk e thotë emrin këtu, po është në Handan mm -hmm. të Kinës, në mm -hmm. Handan, Kinë. Okej, okay, ej, um, anagrama për ditën e sotme është Noske Pinde Rot. N O S K E P I N D E R O T. Atëherë. Pyetja është kjo. Dje kam shtypin unë uh, forumi për liri ekonomike ka bërë uh, publike listën mm -hmm. e 10 njerëzve më të pasur në Shqipëri apo pardje. Po s'ka rëndësi. 10 njerëzit më të pasur në Shqipëri. Mhm. Mm Pyetja është në këtë 10-çe. Në 10-çen. Tam. Ehm um, Më të pasur. Sa gra ka? 0-6-9-27-12-2 Dërgoni me mesazhet tuaja pa harruar të shkroni dhe emrin për qenë fitues 0-6-9-27-12-2 Dhjetë njerëzit më të pasur Bëhen si emra publik kështu janë këto listat E importuar kjo mm. Bëhen edhe në Këtë në bërti mod po, I ka I ka Bloombergu e këtë në se qfarë Gjitha këto Po gjithsesi Alvaro Soler ka këngën El Mismo Sol në Club FM në 104 në këto momente. Ju mund të kërkoni këngët që doni të dëgjoni miq të dashur, është e premte. Muzikën e zgjidhni ju. 7:39 minuta në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 në Dubai janë vënë në përdorim disa palma mm -hmm. artificiale dhe i kanë quajtur palmat e zgjuara që shpërndajnë, po. internet përmes sistemit Wi-Fi në një diametër prej 100 metrash mm -hmm. dhe ofrojnë energji për mbushjen e baterisë së telefonit gjithashtu. Tani në vënd këto nuk janë si palmat tona, Jo. Uh, se kemi tani jemi dhënë me palma. Është një platformë, por ata e kanë quajtur palma sepse i kanë dhënë. Ka formën e një palme, po patjetër. Forma. Duket. Dhe këto pajisje mbledhin energji sol, uh, solare gjatë gjithë uh, ditës dhe shpenzojnë ato qoftë për ndriçim në ambientet edhe gjatë natës edhe gjatë ditës. Mm -hmm. Mund të kesh internet në diametër 100 metra. Degët e palmës, e palma po. duket më fal, për ata që nuk e shohin, po palma mhm. duket si një monument, po themi një palme. Po, e vërtetë. Pak a shumë. Dhe ka ca fletë të mëdha. Po, ka ca fletë të mëdha, të cilat nga sipër i bie që të jenë panele diellore që mbledhin energjinë. Dhe pastaj mhm. poshtë, poshtë saj. Duket sikur janë si si speakera, si altoparlant apo fortafolës, siç mhm. quhen. Po që përhapin internet. Dhe uh, janë bërë disa platforma të tilla mm. apo palma inteligjente sepse mund t'i vendosësh në një klub, mund t'i vendosësh në plazh, në rrugë, kudo mm -hmm. dhe me sa duket uh, është një zgjidhje shumë e mirë dhe funksionojnë më së miri. Në vende edhe me diell, siç është Shqipëria, për shembull do të funksiononte ndërsa. Dhe një gjë tjetër është që krijojnë edhe hije kur ditët janë shumë të të nxehta. Mund të rrish aty poshtë ndërkohë që ti përdor telefonin tënd në internet apo karikon baterinë e telefonit tënd në atë moment që sa the që e çon e çon 100 metra 100 metra 100 metra po 100 metra wifi dhe është free e gjitha kjo është free po po se ata në Dubai janë të varfër nuk paguajnë dot për wifi-n edhe do duhej që të ishte edhe free mbi këtë por është vërtet një zgjidhje interesante edhe një pamje e bukur gjithashtu mm -hmm. Olta Sigurisht. Edhe është është përgjigjja e saktë. Është përgjigjja e saktë. Dhe fituese është Fiori. Fiori. Bravo Fiori, ke fituar dy bileta për në Cineplex. Vjollca Hoxha, Vilma Nushi është janë të vetmet dy gra që janë në listë. Mhm. Mm Qoftë se do ta dish, a je kurioze? Po. Okej. Mund ta lexoj listën. Ëm, në vendin e 10 Artan Dulaku, në vendin e 9 Bashkim Ulaj, Në vendin e 8, Vilma Nushi, në të shtatin Idajet Ismailaj, në të gjashtin Grigor Joti, mm -hmm. në të pestin Edmond Leka, në të katërtin Vjollca Hoxha, në të tretin Shefqet Kastrati, në të dytin Vasil Naçi mm -hmm. dhe në vendin e parë është Samir Mane. Mm -hmm. Për 10 uh, njerëzit më të parë. Sipas uh, gazetës uh, Mapo sot, po kam përshtypjen kjo është uh, Kjo është një listë e publikuar nga Forumi për Liri Ekonomike, po, që është pranë Universitetit Evropian atje, tek tek Çili.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 Ne ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam Blendi bashkë me Jerin, me Adin, me Altinin. Është Olta këtu me ne. Mirëmëngjesi, Olta e heshtur edhe sigurisht edhe, edhe Lori. Lori Që është absolutisht i heshtur, Lori është gjithmonë i heshtur Sot muzikën e zgjidhni ju në 069 27 222 069 27 222 Gjithë këngët që doni t'i kërkoni Ne do t'i luajmë njërën mbas tjetrës Dhe po i luajmë në fakt Mund të vini edhe në faqen tonë Facebook është uh, Klubi i Mëngjesit Apo jo, Olta. Mos më çaj kokën tha. Mos më çaj kokën tha. Po. Kështu që unë do t'jua përcjell se çfarë thotë Olta në mikrofonin e prishur. Atëherë uh, Noske pinde rrot Noske pinde rrot Është anagrama. Kujdes keni edhe pak kohë. Noske pinde rrot. 069 20 70 222 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për çmim fitues është një punë të cilën e bën dikush që punon në Unë e harrova fare fjalën E harrova, e ke gjetur apo s'e ke gjetur fare? Po e gjeta që, po me Oltën po e okay. diskutonim po. Atëherë është një punë që e bën nëse punon në në në një ah, gazetë ah, apo në një televizion. Në një televizion. Po. Mm. Gjithashtu, po. Ja pak kështu satelit, po. Po mirë, gjithsesi. punën e bën, gjithsesi. Pun, punën e bën. punën e bën patjetër. Sot eh, me Gimin në të premten e librave në klubin e mëngjesit do të kemi rastin për të folur për uh, librin e vetëm, romanin e vetëm të shkruar nga Emily Brontë. uh, që quhet uh, Lartësitë e Stuhishme. I shqipëruar nga Amik Kasoruho, i ndjeri Kasoruho, mm -hmm. sigurisht në një nivel shumë të lartë të përkthimit, që e bën librin shumë të këndshëm. Kjo është uh, historia e dy familjeve që jetojnë në çifliqe përballë njëri-tjetrit, në Anglinë e viteve 1800. 1800. Libri është shkruar në 1845 dhe 1846, pra midis këtyre dy viteve. Mm -hmm. Është botuar në atë kohë, ë uh, fillimisht me një pseudonim. Pastaj Emily Brontë një vit më vonë vdes në moshën 30 vjeçare. Dhe prandaj ky është romani i saj i vetëm. Tani e motra ë uh, Charlotte Brontë, mm -hmm. që është një mhm. romanciere shumë e njohur dhe e afirmuar, e mori ë uh, dorëshkrimin që kishte lënë e motra, ishte botuar në fakt ishte çuar tek botuesi. Jo me emrin e saj. Po, po ajo e mori dhe e redaktoi edhe një herë si të thuash e krehu, edhe si mjeshtre që ishte. Dhe botoi pas vdekjes së Emilis një vëllim të si të thuash finalin, këtë që kemi mm -hmm. sot. Po është një histori shumë interesante. Kjo që përshkruhet në lartësitë e stuhishme. Është një roman klasik, vepër e rëndësishme e letërsisë angleze të atyre viteve, po që do të të lërë pa mend. Është shumë i këndshëm. Të rrëmben. Po, ne jemi munduar bashkë me Gimin që në librat që sjellim këtu në klubin e mëngjesit të premteve, ai do jetë këtu rreth 8:20-s. Ë uh, gjithmonë të merremi sidomos me libra që janë për t'u rekomanduar. Mm -hmm. Në çfarë të lexoni? Edhe nëse ndihmon një person apo dy, kjo mjafton, edhe e ka kryer qëllimin e vet. Por që të shkosh tek libri i duhur edhe të ta marrësh ta lexosh, edhe pse ta lexosh, po edhe për t'i grishur pak njerëzit duke folur për uh, për këta libra, që të lexojnë se të bën mirë, të bën uh, të bën me të vërtetë mirë. Po ky është një libër i mirë. Na trego pak çfarë aventure që, aventurë. Është kështu, romance, ke parasysh, po mhm. është Ngatërrohen keq gjërat. Shumë keq. Mbas pak këtu në klubin e mëngjesit. Ndërkohë, ndërkohë që dua të kujtoj se kemi edhe filma, po japim uh, bileta për në Cineplex sot në mbrëmje ka filma të rinj. Mhm. Mm Njëri quhet Selfless. Uh, tjetri. Dhe tjetri është Ant-Man. Ant-Man. Po. Ant-Man. Nuk e di nëse ke parasysh. Unë e kuptova për atë filmin. Për cilin? Uh, Ant-Man. Po. Ant-Man është shumë i mirë. Duket uh, duket një histori nga këto uh, Marvel Comics. Mm -hmm. Po gjithsesi ky ky um, tjetri quhet um, Selfless. Dhe duket sikur është gjithashtu film interesant. Ben Kingsley është në Selfless. Mm. Kështu që do të shohim, uh, do të shohim se çfarë uh, Çfarë sjell ky film? Sonte është në Cineplex. More time to fulfill their potential. Designed to offer you the very best of the human experience. It's alive, an empty vessel. If we do this, there's no turning back. Your old life is over. What's that? Ka të bëjë diçka me përjetësinë. It's something to stop your heart. Më fantazojnë këto wow. Më kënaqin Që që Ben Kingsley garanci për një How are you feeling? Ndërrimi i trupit Smell Sense of humor. Wow. Vendi të shkon nga plak. Just relax and have some fun. After all it your. Një trup tjetër, të ri. Kështu që e keni sonte në Cineplex miq të dashur ne kemi bileta. Ha? Midis Ant-Man, po atë pse të tani ta bëri të vështirë. Po, nuk i kisha parë. Ishte prerë për Ant-Man. Mm. Po, jo, jo, është është ky film, oh, paska edhe ca goca shumë të bukura. Gjithashtu. Kështu që është i ka të i ka të tëra brenda. Kam përshtypjen unë është Është një thriller, miq të dashur, kjo Selfless bashkë me Ant-Man. Sonte në në Cineplex dhe ne i kemi biletat në orët në vazhdim. Madje një çift biletash që ta japim tani, unë do të bëj një pyetje nga aktualiteti. E japim një çift biletash për uh... Atëherë. Mhm. Mm Sipas draftit për reformën në drejtësi, atyre që thuhen se do të ndodhin në këtë reformë, Të gjithë gjyqtarët duhet të kryejnë këtë. Çfarë? Çfarë duhet të kryejnë gjyqtarët? Për dy bileta për premierën e sontme, sotme e sontme në Cineplex. Dy bileta pra për në Cineplex. Çfarë duhet të kalojnë gjyqtarët? 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Si pjesë e paketës të reformës mm. në drejtësi. Robin Schulz vjen tani bashkë me Jasmine Thompson, Noske Pinderot është anagrama, ne largohemi keni lajmet e orës 8 mbas pak, e kthehemi sërish këtu në Club FM në 104, mirëmëngjes, gëzuar. You wanna my kind Tara tara ta ta Mirë se kini ardhur në klubin e mëngjesit Ora është tani 8 e 7 minuta miq të dashur 8 e 8 po shkon Në këto çaste Unë jam Blendi së bashku me Jerin Me Adin, me Altinin, me Oltën dhe me Lorin Në Club FM në 104 Edhe në ekranin e Club TV-së Dua t'ju uroj gëzuar Bajramin që të gjithëve T'jua urojmë uh, në grup është ditë pushimi për shumë E një mm. disa heshtje ka në Është një qetësi. Po dëgjosh domethënë bulevardin, zakonisht në këtë kohë ka lëvizje, sot është kështu. Oh. Po, orët e oh, para të mëngjesit kanë qenë të zhurmshme. Ëh, njerëzit tani po zgjohen, kam përshtypjen unë mbas një nate pas një tjetër natë të nxehtë dhe kemi ca fitues për të dhënë në fillim mm -hmm. fare për uh, anagramën e ditës së sotme ishte Noske Pinde Rot, Noske Pinde Rot. Korrespondenti. Bravo. Dhe e ka gjetur Natalia, i mbaron numri me 636, ke fituar një orë nga miqtë tanë tek Premium Watches. Bravo. Kush i ka fituar dy biletat për të shkuar sonte në Cineplex për premierën e filmit? Janë dy në fakt, Selfless është njëri, Ant-Man 3D është i dyti. Është Edvini, ka thënë test, i mbaron numri me 257. Test, pra sepse në kuadër të reformës në drejtësi, të gjithë gjyqtarët duhet të kalojnë përmes një testi, përmes mm -hmm. një testi çuna dhe goca. Nëse e keni me pasion gërmimin, mm -hmm. po themi zbulimin arkeologjik, tam, apo gjetjen e e ke parasysh janë këto ëm um, aparaturat e njohura si detektor metalik që marrin njerëzit me vete për të përgjuar se ç'ka nën tokë, nëse mm -hmm. gjejnë ndonjë thesar, për shembull, edhe nëse e bëni për për hobi, Mos hiqni asnjëherë dorë dhe historia e këtij djaloshi gjerman tregon se pse nuk duhet që të heqësh dorë. Është njëri atje. Çfarë ka gjetur ai? Në Gjermani. Tani me ta thënë troç shpejt dhe saktë ka gjetur një thesar. Wow. Ka gjetur një thesar. Bravo. Ë uh, ky e ka emrin Florian Bauch. Florian Bauch është 31 vjeç, mm -hmm. djalë i ri nga Gjermania që e ka për pasion uh, gjetjen e monedhave, apo sendeve tjera metalike të fshehura dhe një ditë pranë një peme në njërën nga ato zonat rurale të Gjermanisë atje. Ëh, mm -hmm. uh, ky gjen 9 në fillim 1. Po. Pastaj një ditë tjetër 9 monedha floriri. Wow. Po. Dhe ishin monedha floriri të një periudhe ëh um, të va, si t'thuash groposur atje uh, rreth fundit të luftës së dytë botërore kur uh, Gjermania dhe e gjithë ai sistemi atje ishte në nën presionin e madh të aleatëve që vinin për të, të sulmuar Berlinin. Mm -hmm. Thuhet që Rajhu atëherë groposi shumë monedha, i fshehu ato në vende të ndryshme. Dhe ca prej tyre ishin këto që gjeti Floriani. Mm -hmm. Sepse kur gjeti 9 tha, një sekond, se nëse ka 9, këtu ka edhe të tjera, ka më shumë se sa 9. Edhe thirri ca miq të vet që ishin arkeologë. Mm -hmm. Dhe në total kanë gjetur 207. Wow. 207 monedha floriri që bëjnë rreth 50000 euro në vlerë, nëse do të merrje në në vlerë euro, është 50000 mm -hmm. euro. Kështu që po themi, ka dalë me fat. Ka dalë i fituar, sepse Hitleri zotëri e i fshihte Monedhat e arit. Tani këta kanë kuptuar se nga cila periudhë kanë qenë monedhat, për shkak se ishin në thesa. Këta thesa të vegjël, në fakt thesat nuk ekzistojnë më. Mm -hmm. Por kishin mbetur mbyllset e thesave që kishin edhe nga një vulë që tregonte për shkakun që ishte hapur apo s'ishte hapur qesja me flori. Vulat kanë mbetur, ishin vula prej alumini dhe dukeshin që ishin vula të stampuara në vitet 40 dhe ishin vula të Gjermanisë hitleriane. Mm -hmm. Por thesat vetë ishin zhdukur me kalimin e kohës, por monedhat kishin mbetur aty. Aty ku kishin qenë. Kështu që 207 monedha floriri për zotin Florian. Bravo. Bautsch nga Gjermania dhe kjo ë ka ndodhur në një vend që quhet Luneburg. Kështu. Mhm. Mm andej në Gjermani. Tani do të dëgjojmë një zë. Një mënyrë tjetër për të fituar, nëse s'ju jepet për arkeologji monedhash të arta, është të dëgjosh radion. Të dëgjosh një zë që e kemi përgjumur, e të mundohesh të përcaktosh se kujt i takon. Zgjedhjet e fundit nuk kam votuar, në fakt nuk kam shkuar fare të votoj, edhe nuk ishte një gjest i mirë në vetvete, po gazetari ka qëndrimet e veta. Mhm. Mm Aha. Wow. Lëre se unë e mora vesh. A mund ta dëgjojmë edhe një herë tjetër, të lutem? Unë e mora vesh. E fitova. Zgjedhjet, nuk kam votuar, në fakt, nuk kam shkuar fare të votoj. Edhe mm -hmm. nuk ishte një gjest i mirë në vetvete, po gazetari ka qëndrimet e veta. Gazetari ka qëndrimet e veta.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 Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes Gimi. edhe Agim Baçit, i cili është Kritiku letrar dhe miku i programit tonë që vjen këtu çdo të premte, gëzuar edhe Bajramin. Gëzuar gjithë. Gëzuar. Sot e ke pasur uh, sot e ke pasur kështu, edhe pushim kam përshtypjen unë, edhe ditë feste, edhe gjitha gjërat bashkë, kështu që ë uh, më vjen keq nëse të munduam po, që të kemi pasur gjithë shqiptarët këtë festë Në kemi pas dhe dhe po. dhe Sot flasim pak për, për lartësitë e stuhishme Mi qdashur një roman nga Emily Brontë, motra e Charlotte Brontës, romancierës së njohur angleze, është shqipruar nga Mika Soruo. Ky është një roman i shkruar në vitin 1845-1846 nga autorja e cila nuk shkroi asgjë tjetër pas kësaj, ajo vdiq shumë shumë shumë shum shpejt pas përfundimit të kësaj vepre, dhe botimit të saj, e ripunuar nga motra Charlotte për uh, ta sistemuar disi, pas vdekjes u botua në këtë version të që kemi sot. Mm -hmm. Dhe është një vepër e cila për dekada dhe dekada me radhë është në fondin e romaneve klasike angleze. Cili është mendimi yt Gimi për Lartësitë e stuhishme të Brontës? Kështu si e prezantove ti, duket sikur e ka vdekur ky romani Emilin, se një, një vit pas. Ndoshta asnjë se ti. Një vit pas. Një vit pas, po, po. Ëh, po. është një është një roman siç e the klasik, domethënë, e kundërta në fakt e asaj Jane Eyre që ka shkruar motra e vet Charlotte Brontë. E, e kundërta në ç'kuptim? E kundërta, domethënë nëse Jane Eyre është një vajzë guvernante që bie në dashuri ai patroni me të. Mm -hmm. Në këtë kemi të kundërtën, mm -hmm. ku Hithklifi është një i ardhur shërbëtor, shërbëtor domethënë dhe kemi dy dashuri ndaj ndaj tij. që përbën edhe edhe thelbin e romanit dhe është një një një nga ato klasikët që që po ta mendosh për kohën kur është shkruar uh, duket sikur shemb shumë shumë kufij mm -hmm. dhe sepse duhet ta lidhim dhe me, me atë lloj raporti të, të, të momentit të shkrimit të atij libri të, të, të atyre viteve domethënë bëhet fjalë që ai i referohet një historie rreth viteve 1778 mm -hmm. domethënë rreth viteve 1800 Anglia po themi asaj epoke domethënë dhe viktoriane dhe po të shikosh në një mendje të hapur të, të një raport krejt tjetër duket sikur thyen se duhet t'i referohemi historisë dhe për të kuptuar se sa e vështirë ishte një dashuri e tillë mm -hmm. në, në dy krahët edhe uh, ai modeli ku duket sikur personi që vinte nga, nga hiçi e kishte të pamundur ta sepse sot ne e themi lehtësisht që dikush mund të kapërcejë kufijtë dhe të bëhet, domethënë t'i ndrisë fati dhe të të nga asgjëja mund të bëhet Është ajo pra, shoqëria klasore po. që kurse kemi të bëjmë me Anglinë e ndarjes së klasave në mënyrë të hapur të, të ku ku Po po të shikojmë qëndrimin e prindërve ndaj ndaj Hithklifit është është i në, në ekstrem. Mm -hmm. Aty fillimisht ajo që e zgjon është Ketrin, domethënë ajo dashuri ajo lloj afërsie e Ketrinit për për të që Hithklifi nga nga krahu i vet e e, e, e merr si keqardhje. Dhe pastaj kemi lidhje me Izabelën, ëh, mm -hmm. ë që ndryshon gjithë që është një lidhje për hakmarrje për po, po, ka një gjë që se këtu mpleksen këtu mpleksen këto janë dashuri Po janë edhe urrejtje, janë edhe luftë, janë edhe po them intriga, janë edhe llogari të bëra së bashku, se duket sikur, ok, dashuron ai, po dashuron atje ku duhet, sepse në fund fare ai bëhet pronari i gjithçkaje. Po vjen nga varfëria dhe po ta shohim në mënyrë mënyra, mënyra se si përshkruhet Hithklifi është një person që edhe pse ka pasuri të pafundme, nuk harxhon asgjë, nuk rrin te vila e mirë, Atë e jep me qira, mm -hmm. rrin te një vilë tjetër më e vogël, duket sikur nuk e ka harruar atë të shkuarën, vetë ka frikë. Ka frikë t'i shpenzojë sepse e bën për pushtet apo për çfarë, sikur s'e bën për para, jo, po e bën për pushtet për. Jo, ka mbetur, ka mbetur në atë, domethënë pavetëdijen e tij, ka mbetur ajo e shkuara. Mm. Me sa duket, të paktën në atë leximin tim, e pashë që autorja ka dashur ta japë mungesën, domethënë ky arriti gjithçka, mungesën e klasës, por po. arriti gjithçka, por nuk e ka përcjellë përfundimisht atë të shkuarën e tij, domethënë, sepse mbeti prapë një njeri që kishte maninë që do, sepse gjithë ëndrra e tij ishte të bëhej një ditë i pasur si, mm -hmm. domethënë, ë të trashëgonte dhe kur ia arriti duket sikur nuk e shijonte atë. Mm -hmm. I papërmbushur. Por uh, edhe edhe mosshkuarja te ajo, domethënë, ka edhe këndvështrimin tjetër që lidhet me atë paplotësimin e dashurisë mm. tonë. Dhe sepse gjithsesi mbeti i paplotësuar në këtë lloj pike. I nisur nga hakmarrja, i nisur nga ideja që këtë e bëri duke llogaritur. Domethënë, një jetë llogaritë e Hithklifit është një njeri që po ta shohësh atë zymtësinë se si fillon edhe libri që uh, ai nuk flet me atë e reja thotë, nuk mm -hmm. është, domethënë, për Ketrin Të bijën e Ketrinës, po. po të janë dy breza po. Ketrinë është dy. Të bijën e Ketrinës që është martuar me djalin që ky nuk e ka më, mm. domethënë, pra jep atë lidhjen dhe atë pamundësi dhe një njeri që duket sikur zemra nuk nuk i është zbutur, domethënë deri në fund të jetës tij, domethënë nuk një një lloj po ta, po ta flasim sot me gjuhën e sotme duket si një Big Brother, domethënë një, mm. një brenda një kulle ku ndodhen gjithë këto gjithë këto historira. dashurie dhe hakmarrje, inati dhe dhe afërsie. Po duket sikur ka edhe një aty të paktën. Është dhe mjeshtëria e Amik Kasoruhos i ndjeri Kasoruho, që ka, ka e ka shqipëruar. Do do shkojmë tek ajo se do flasim pak për për edhe stilin që që paraqet si vepër, po ka të bëjë për shembull me me mënyrën se si bijtë dhe bijat paguajnë për po them mëkatet apo shkeljet e e prindërve të tyre. Domethënë se shikon që që brezat ndikohen atje. Shiko, është është janë si eko të gjërave që kanë ndodhur më parë. Po po t'i referohemi, domethënë kemi të bëjmë me një shoqëri shumë besimtare që duket do ta do ta gjejë dhe dhe janë autore të ndikuara nga nga raporti që mëkati duhet duhet të dalë diku, duhet të ndëshkohet, domethënë dhe mm. E raporti është i moralshëm, totalisht, domethënë edhe po të shohim atë përkujdesin kur kur bëhet fjalë për mallkime se sa se sa e kujdesshme është autorja, domethënë mm -hmm. dhe se si ai ai mëkati do do do ta gjejë atë pjesën e vet, domethënë sepse është është gjithmonë ai është edukimi, po është edukimi i tillë, domethënë shumë fetar që do ta do të tregojë që ai ai mëkati do ndëshkohet, do ta mm -hmm. gjejë ndëshkimin, do do ta gjejë, domethënë Siç është Hithklifi vetë që që përfundon një njeri pa shpirt, si një njeri kështu në në atë raportin e vet ku nuk nuk shënohet si një tabelë ku nuk shënon dot asgjë. Këto personazhe mban dot as si shënim. Po, janë personazhe të ndërtuara shumë mirë. Nuk e di nëse ti bie dakord me këtë, po edhe edhe na thuash për shkakun, se cili mendon se është sekreti se libra si ky janë shkruar plot. Por por diçka e e bën këtë vepër që të qëndrojë më vete, ë uh, që vijon lexohet sot i bie domethënë uh, njëqind e shtatëdhjetë vjet mbasi është shkruar, po. lexohet, pëlqehet, shitet dhe dhe dhe këto personazhe, mënyra se si janë ndërtuar ata, duket sikur ende kanë diçka për të thënë. Ngjarja duket sikur veçohet dhe po ta shohim lartësitë e stuhishme dhe momentin kur e ngren e ngren mbi pjesën tjetër të mhm. territorit. Mm. Domethënë lartësitë e stuhishme është një zonë, nuk është është se ndodhi po. diçka se kur e nis kur e nis librin duket si diçka figurative, mm. domethënë mm. sepse por lartësitë e stuhishme është një kodër, një një një zonë e veçuar ku në fakt duhet të ndodhin ngjarje të tilla, domethënë. Mm -hmm. Dhe përveç gërshetimit të personazheve, përveç këtyre ndërthurjeve të disa brezave, domethënë ku dashuritë herë bëhen për hakmarrje, herë duke thyer tabu të asaj kohe, domethënë duke duke ndërtuar një një histori të paparashikuar nga ajo. ka arritur ta kapërcejë kohën e vet. Domethënë, leximi i sotëm më bën që që ajo do të thotë që ajo ka ndërtuar një histori dashurie të lexueshme. Ëh. Mm -hmm. Edhe sot e ka. Edhe 170 më vonë. Po, sepse sepse që është është arritje për një. Po, sepse ka thyer se është marrë me atë raport të brendshëm, atë atë dhe luhatje të brendshme shpirtërore të personazheve të tij, domethënë dhe ëh pavarësisht kornizave, mm -hmm. pavarësisht shumë njerëz ende sillen kështu. Ti ke edhe sot, sot mund të jenë të vendosura në, po them, ambiente biznesi në në të tjera. Nuk i fshet dot as interneti, nuk i fshet dot as mm. as televizioni, nuk i fshet dot as asnjë lloj komunikimi online. Këto gjëra të brendshme, mm. këto mbeten. Këto mbeten sepse janë pjesë e një një një diçka e trendit të brendshëm shpirtëror që do të ndodhë, ka ndodhur, do të ndodhë, do të vazhdojë të ndodhë mm. pavarësisht gjithë rrethanave që mund të na vijnë, domethënë nga ana e botës moderne, domethënë kë ajo e brendshmja mbetet gjithmonë ka të njëjtën vëmendje dhe mund të mund të na sjellë po të njëjtat ndryshime raportesh mm -hmm. siç ka ndodhur me ë personazhet e Emily Brontë. Edhe sot dëgjojmë për shkakun që u martua për para. Ëh? Sot dëgjojmë shumë. Do të po pikërisht pra, domethënë nëse ti është personazh modern për këto dy gjëra, domethënë për llogarinë e tij dhe për për kurnacërinë e tij, për pakuptueshmërinë e tij, për atë vdekje shpirtërore që mm. pati ai gjatë gjithë kohës nuk nuk u shkri dot, nuk nuk arriti dot personazh dominant etj etj etj etj, por që gjithashtu uh, dashuronte dhe çuditërisht dashuria e tij ishte shumë fitimprurëse gjithmonë. Po ka dashur, jo ka dashur thotë që uh, domethënë Nuk të zbut ajo pjesa e pasurisë nëse mm. ti se qëllimi i tij ishte të bëhej i pasur. Jo, ai kurrë nuk e pati. Ai kurrë nuk e pati qëllim domethënë të donte dikë. Mm. Ai duke llogaritur përfundoi një njeri që pavarësisht se i fitoi të gjitha anët materiale, nuk nuk diti dot domethënë dhe nuk iu zbut dot zemra për atë që uh, Emili Bronteja ngre gjithë të mm. raport për për çështjen e dashurisë. Është eko e një mësimi të krishterë atje që ç'rëndësi ka të fitosh gjithë pasuritë e botës nëse humb shpirtin tënd. Tash, domethënë bëhet fjalë për një kohë ku ku nuk përjashtohet dot asnjë ndonjë qëndrimi ë mirëfilli fetar, të mm. fetar në të gjitha raportet. Aty janë ato lidhjet që kërkojnë të thyejnë këto, domethënë, por ke parasysh që aty gjithmonë lexohet Bibla, ka ato një Josef aty. Josefi që rrin dhe është si roja aty që u lexon gjithë. Mm. Madje edhe këtë jep një lloj Hithklifi në në në situatën e vet sepse edhe leximet i bën kështu në mënyrë të qëllimshme. Po, kur i duhet të thotë për të ndikuar. Po, patjetër. Po për uh, stilin, stili stili i Brontes është uh, është i lexueshëm, është i shpejtë, është Është i kujdesshëm, më pëlqen mua për një gjë për shkak se me letërsinë moderne nuk është libër vere. Kto që kanë kanë ndryshuar sistemin e letërsisë mm. vere si dimri. Ky ja, nuk ka ndarje të tilla, po është jo, është mua më pëlqen, më pëlqen se ka një tjetër sinqeritet ndoshta, domethënë ose qasje më me më shumë respekt ndaj prozës se sa mund të bëjë një një shkrimtar modern. Ndonjëherë vë re gjëra që janë kështu si të zhgarravitura, si si modernizma në në përgjithësisht përgjithësisht mendoj se këtë lartësi të stuhishme lexojnë njerëzit që janë kultivuar me leximet, ato që duan një letërsi kështu të të të kalojnë kohën ose kështu, domethënë e kanë vështirë t'i futen se i duket sikur nuk nuk rrokin thelbin, domethënë mm. duket sikur lexojnë një kohë të ngadalshme mm -hmm. që nuk ka atë mjetet e sotme me të cilat komunikojmë ne, domethënë dhe mund të duket një letërsi, por por në fakt Ato pikëpyetje që ngre ai janë pikëpyetje të përhershme. Prandaj dhe ky libër ka arritur të t'i mbijetojë kohërave. Mm. Dhe Kasoruho. Me ah, që donim ta përmendim. I ndjeri Kasoruho ka arritur ta shqipërojë, domethënë ta shqipërojë dhe e ka shumë mirë shqipërimin. Dhe kam parasysh që nga leximi i, domethënë, një përkthyes tjetër Zor se mund ta binte në këtë mhm. në këtë hulli të mirë të shqipes, domethënë të, të lexueshmërisë së këndshme që që ka shumë mirë, ai është shumë i fortë në në në atë aspekt. Që është shumë i rëndësishëm për një për një përkthim sot. Është shqip, është shqip. Është shqip, domethënë ka aty shprehje gati gati që i përdorim në atë po, po. qejfin tonë të po. shqipes domethënë. Që ai ka arritur t'i ruajë po. I ka i ka ruajtur, i ka sjellë këndshëm domethënë, i ka sjellë si ë që e bën gati gati familjare atë, se po të kemi parasysh që ngjarjet zhvillohen në një territor shumë të vogël, mm -hmm, mm -hmm. në një lagje. Sot kemi që lëvizin nga cepi në cep, nga nga nga Australia në në Amerikë dhe mm. ku mm. po ka arritur ka arritur Kasoruho që ka vërtet ka shqipëruar ka futur ato uh, shprehjet idiomat e gjuhës shqipe brenda dhe dhe i ka futur ëmbël aty ku ku ku kurrin kurrin kurrin këtë bënte edhe Petro Zheji për shembull lexon Vilet e zemërimit se si flasin ata te Vilet e zemërimit dhe është sikur janë nga Devolli për shembull në gjithë përkthimet janë mm. dje pak domethënë shfletova Asturiasin zoti president për shembull dhe Zheji është Mjeshtër. Po shifja, po shifja. Bie fjala është John Galsworthyn, meqenëse është këtu, domethënë me atë sagën e Forsajtëve nga Vedat Kokona, për shembull, mm. ose mm. Petro Zheji që ka përkthyer këtë. Kështu edhe edhe edhe Amik Kasoruho i atij klasi të vjetër. Është është fat që kemi pasur përkthyes kaq të mirë domethënë mm. që që kanë vijuar një shkollë shumë të mirë Në fakt mendja ime ka mbetur te te shqipja e Kutelit që që ato përkthime të ardhur nga Kuteli për shembull mm. të Gogolit që janë mm -hmm. të mahnitshme. Mm -hmm. Por në fakt kemi patur përkthyes të mirë domethënë që kanë arritur ta ta sjellin ta sjellin librin ashtu si në atë lloj gjuhë që jemi mësuar të dëgjojmë. Në çortet. Falënderoj shumë. Ëm um, gëzuar edhe një herë. Lartësitë e stuhishme miq të dashur është uh, romani për cilin uh, folëm sot me zotin uh, Agim Baçi, kritik letrar, mik i programit tonë nga Emily Brontë. Gëzuar dhe gjithë miqve të Club FM-it, domethënë këtë festë. Gëzuar edhe ti. Faleminderit. Do të dëgjojmë uh, do të dëgjojmë pak muzikë tani, Gimi. Është nga Sia, quhet uh, Elastic Heart. Do të thotë zemër elastike Dhe unë nuk do lëviz pa mbaruar kënga. Kthehemi pas pak, Klubi i mëngjesit Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se dhe tani ai dini se me Jerin në klubin e mëngjesit ja cilat janë disa veprime të gjuhës së trupit që sigurojnë sukses mbaj një dorë poshtë mjekrës është një veprim që e bëjnë njerëzit e suksesshëm Është një pozë mendimtare, një veprim që thotë kur të ketë kohë të vështira unë do të gjej zgjidhjen. Mos thith buzët. Tërheqja e buzëve nga brenda thotë që po mban diçka. Kështu bëjnë njerëzit kur fshehin një emocion që nuk e ndajnë dot me të tjerët. Bashko gishtat. Bashko mollzat e gishtërinjve për të rritur autoritet. Mos e humb kontrollin e përkuljes së kokës. Mos jep kurrë informacion me kokë të përkulur, duket sikur nuk jep garanci për informacionin tuaj. Nëse je duke biseduar dhe jo duke bindur dikë, mund ta përkulësh kokën, por kujdes drejtimin. Në rast se përkulesh në të djathtë, do të shohin si më tërheqës dhe nëse e përkul në të majtë, do të shohin si më inteligjent. Kryqëzo duart. Specialistët thonë që kur kryqëzon duart, krijon distancë, që është e vërtetë kur personi nuk të njeh, por nëse je me miq, kryqëzoji. Mund të ndihmojë të kuptosh një problem, sepse veprimi përdor të dyja anët e trupit, duke angazhuar të dyja hemisferat e trurit, të majtën logjike dhe të djathtën kreative. Studimet thonë që kryqëzimi i krahëve na bën më të aftë në një situatë të ndërlikuar. Mos rrudh hundën, është një shenjë universale mos pëlqimi. This is Club FM 100.4. beneath the Mexican sky. Drink some margaritas, by a string of blue lights. Hello, hello, mirë se vini në klubin e mëngjesit në Club FM 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Adin, me Altinin, Oltën edhe Lorin. Çdo mëngjes me juve, po sidomos sot në mëngjes, sepse është sot në mëngjes. Ëm, uh, kur muzikën e zgjidhni ju? 069 20 70 222 069 20 70 222. Javier. Dhe meqë sot është koha shumë shumë e nxehtë, po dalësh që në këtë orë, uh, dua t'ju jap një lajm Një lajm të mirë. Ndoshta duhet të lëvizni nga shtëpitë këtë të shtunë po. sepse thuhet Blendi që temperaturat do të shkojnë nga 40 deri në 46 gradë. Ku mi. Supozohet që të shtunën, po, nesër do të jetë dita më e nxehtë e muajit korrik. E dëgjuan 46 gradë thotë. Nga 40 deri në 46 gradë. Kështu thuhet paktën, nuk e di. Kush thotë. Burimet Jeri na cito burimet. Ë, uh, atëherë sipas Meteo Albit. Mhm. Mm oh, mm. vërtet. Dita më e nxehtë e muajit korrik do të jetë pikërisht dita e nesërme. Dita e nesërme. Ndaj merrni masat për të qenë më pranë. Mua 37 më jep për nesër, me thënë drejtën. 37. 37 më jep. S'e di. 27 tani, 37 sot, 37 nesër. Se mos nuk shkon 46 njerëz i thon 9 gradë Celsius. Jo, unë e bëra që të jem në rregull e nisa nga 40 deri te 46. Se më duket tmerrshme 46 gradë. Po, jo, bëj kështu 15 deri në 50 gradë Celsius. Dhe, temperatura do të luhaten Nuk e di mrekulla e Oltës ç'thotë për nesër Ç'thotë mrekulla e Oltës, Olta s'ka, s'ka mikrofon Hë Olta, çfarë thotë mrekulla e Oltës? Hajde luajmë mikrofoni i prishur. Hë moj. 38 mund ta përdor. Zërin mund ta përdorësh. 38 gradë. 38 gradë Celsius thotë Olta. Bravo Olta. Dëgjo, provo njëherë të bërtasësh, unë do ta kthej mikrofonin tim nga ty, ndoshta dëgjohesh kështu. Jepi. Jepi Olta. 38 gradë do jetë maksimale. Wow. U dëgjua. U dëgjua tha 10 grad, sa 10? 80 grad? 80 grad do të jetë maksimalja, miq të dashur. 70. 70 grad do të jetë maksimalja. Ai ai ai. Okej. Mirë, faleminderit shumë. Ë uh, ja u morëm vesh pra. Nxehtësi. Po ja e more vesh që është kështu. Çfarë çfarë bën? Çfarë bën njeriu? Se për shembull e dëgjon dikush, cili supozohet që të jetë reagimi i një njeriu të arsyeshëm. Mbasi dëgjon që nesër do të shkojë në Tiranë 46 gradë. Kujdes ore, mos e merrni se Nuk i dihet asnjëherë. Si Mund të jetë edhe 40. Ti thua sipas Meteo Albit, ëh? Po. Tani po bën kërkime të mëtejshme. Jo që mos na vin, mos na vin ne. E kupton? Mos na vin ne këtu. Se do thonë njerëzit ama ju jeni duke bërë selfie, na vdiqet ju duke bërë selfie. Parashikimi i motit për 17 uh, korrikun, që është sot. Po. Po. 18 është nesër. Mm. Dale tash. Mm. E premte 17 korrik. Sa do të jetë maksimali sot? Kjo e paska për uh, gjithë Europën mm. këtu. Mm. Në Tiranë thot 38 për sot. 38. Po kam vetëm për sot, nuk e kam atë parashikimin. Po si ikën 46? Ku e kanë gjetur? Çfarë faqe e ke ti? Po në një faqe këtu. Ku e lexon ti atë? Tani unë sot e kam maksimalen 36 grad, që do të shkojë diku nga ora 14. E është shumë cika. Dhe pastaj do të bjeri deri në 33 34. Mhm. Mm Okej. Okay. U shkri Olta duke qeshur, po, bashkë me Altinin. U shkrin duke qeshur. Tash jam bërë si ai mësuesi në në klas, kështu që kam kam nja dy atje në klas që s'më dëgjojnë. Po, s'ke mikrofon. Bë... Pse s'ke mikrofon për fajin tim? Ew. Vani. ishte ishte njëri. Ëh, mm. uh, cilin e problemi ishte në fillim me kopshtin zoologjik. ku patën sjell një gorrill. Tam. Ishte një gorrill femër. Ëh. Mm -hmm. Shumë e bukur. Interesante. Po ama se më vdiqët. Okej, okay, dëgjoj. E lëm shkojmë publicitet dhe vazhdojmë pastaj. Okej. Okay. Kthehemi mbas pak. When the days are cold and the Kemi një fitues Blendi në lidhje Aje. me zërin e personazhit të përgjumur, është mm. Jolanda e para i mbaron numri me 666 dhe thot Blendi Fevziu. Jolanda ka fituar. Po, dhe ka fituar një kurs fotografie tek Art Center Tirana. Bravo Jolanda, e okay. dëgjojmë ndërkohë. Po. Zë vetëm nuk kam votuar, në fakt nuk kam shkuar fare të votoj. Edhe nuk ishte një gjest i mirë në vetvete, Po gazetari ka qëndrimet e veta. Mirë, faleminderit, faleminderit Blendi Fevziut. Faleminderit edhe Jolandës për uh, pjesëmarrjen në klubin e mëngjesit. Okej, okay, faleminderit. E përshëndesim Jolanda. E përshëndesim me një fitore edhe me dhuratën që ka marrë edhe një çfarë dhurate. Një kurs fotografie tek Art Center Tirana. A mëson të bësh selfie, Jolanda? Profesionale. Po, kurs fotografie me Altinin për selfie, po të duash. Selfie në çift, Altini dhe Olta. Nejse, okay, e unë dua që të hap edhe një quiz me seri që kemi për ditën e sotme miq të dashur dhe meqë është dita kur muzikën e zgjidhni ju, kam menduar që edhe, edhe quizi me seri sot të ketë si tematikë Muzikën pop. Dakor. Muzikën pop. Ka edhe pak histori të muzikës mm. pop brenda në mhm. pyetjen sepse pyetja është kjo. Kënga e parë mm. që u bë hit i këtij grupi europian Në Tam. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra kënga që i bëri të kapërcejnë oqeanin Atlantik për t'u bërë të mëdhenj edhe në Amerikë, mm -hmm. ishte Waterloo. 0-6-9-20-70-222 Dërgoni mesazhet tuaja Cili është emri i grupit pra në kënga e parë e të cilëve e cila këngë u bë hit mm -hmm. Në mhm. Shtetet e Bashkuara të Amerikës Hiti i tyre Quhet crossover Kur ti kapërcen nga njëri kontinent në tjetrin Ishte Waterloo. Cili është grupi? 069 20 70 222 kemi një pop uh, fani një quiz me seri sot me tematikë nga muzika pop. pop. Nga muzika pop. Mirë. Ëh, uh, po shkon 8:55 minuta. Në klubin e mëngjesit. Nisa të tregoja një histori me gorillën që kishin sjellë atje në kopshtin zoologjik. Po nuk e vazhdova dot sepse s'më linte Olta. Uh, megjithatë Gorilla ishte femër mm. Dhe gorilla femër E ndjeu veten të vetëmuar Edhe këta njerëzit që punonin te kopshti zoologjik E vunë re mm -hmm. E mhm. vunre që ajo Nuk ishte mirë um, Prandaj Nxorën uh, Një lajmërim ku mm. kërkonin që të gjenin një gorill mashkull i cili mund t'i bënte shoqëri. Pam. Nuk gjendej asgjëkundi wow. një gorrill mashkull. Kështu që e menduan edhe një herë këta, te kopshti zoologjik dhe nxorën një lajmërim që nuk specifikonte specifikonte se duhet të ishte gorrill mashkull. Thjesht një mashkull. E nuk është se prisnin shumë? Vetëm se një ditë u shfaq njëri. Atje që do vinte. Dhe ta themi emrin e kishte Timo. Tan. Tani Timo i tha, ne, lajmërimi thoshte, pra, uh, mund të vini thoshte për uh, t'u shoqëruar mm -hmm. me gorillën tonë femër për 500.000 lekë të vjetra. Po. Timo i thotë, vij unë thotë për 500.000 lekë të vjetra. Por kam kam kam tre kushte, thotë Timo. Po. Uh, dhe i thonë ata, "Ok, dakord, atëherë le t'i dëgjojmë." Thotë kushti i parë Nuk e puth në buzë. Nuk e mhm. puth në buzë. Mhm. Pa puthje. S'ka problem i thanë ata, sigurisht. Ranë menjëherë dakord me këtë kusht po. Kushti i dytë, tha, për gorillën. I thotë drejtorit të kopshtit zoologjik thotë, ë uh, nuk dua thotë që ta marrë vesh asnjëri, asnjëri. Mhm. Mm dakord i thonë ata. Kushti i tretë? Po i thotë, fëmijët tanë të jenë të fesë ortodokse. Nëse ka. Dakord, i thonë, dakord. Ah, qeshin me vete. E kushti i katërt. 5000 lekëshin do ta sjell më vonë kur t'i kem. Kështu ishte. Blonde bashkë me Alex Newell vijnë me këngën All Cried Out. Mirë se vini në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 Edhe në ekranin e Club TV-së Miq të dashur ju përshëndesim të gjithë 9 e 7 minuta në këto momente Po shikoj ja pak Flasim pak për nënat Nënat e E, në fillim fare mm -hmm. tregova për këtë peshkun, se nuk dua që t'i kapërcejmë gjërat. Po, kemi një peshk shumë të çuditshëm. Po, janë disa nga Australia që e kanë zbuluar. Mm -hmm. Faktikisht ata menduan se e kanë pikasur larvat e këtij lloji peshku kaq të vogël uh, para pak vitesh dhe i kanë zhdukur sepse ata janë helmues, mm -hmm. por menduan se ishte zhdukur totalisht si specie, Gjithandë. por e kanë gjetur sërish. Bëhet fjalë për peshkun më të shëmtuar, kështu e kanë cilësuar. me dy dhëmbë transparent që janë shumë helmues. Më e ndjeshme ieri. Dhe i kanë vendosur një emër të çuditshëm. Mm -hmm. Skaleles. Skaleles. Skaleles. Skaleles. Është një peshk i vogël, i zi, i tmerrshëm në pamje. Është është sa njëra nga të ndarat e gishtit mm -hmm. të njeriut. Është vërtet. Sa, kanë... sa mollëza, i bie. Po, sa mollëza, sa mollëza e gishtit tregues të një njeriu. Me ç'po shohim atje në Ai është i zi, ka një nofull si pitbull. po, si pitbull e po. ka. Dhe dy dhëmbët e parë transparent dhe shumë shumë helmues. Shumë helmues. Po, është i rrezikshëm. Do të të pickojë i bie. Mm. Me ata dhëmbët. Mirë është mos të të pickojë po. sepse po mund të shkaktojë probleme serioze. Peshk i ujërave të ëmbla apo peshk peshk deti. Po këta e kanë gjetur në brigjet e kontinentit australian, që i bie të jetë det, po. Mhm. Mm Por që është vërtet një specie e çuditshme edhe e frikshme. Jo, e frikshme, e frikshme se është i vogël si insekt uji, po them. Dhe nuk kuptohet. Aq i vogël sa është, po. po. Që ta gjesh e ta vrasësh. Mm. mm. Okej, mirë, uh, kemi kemi një përgjigje të saktë, shpresoj për uh, për pyetjen time të parë nga muzika pop. Mm -hmm. uh, dhe pyetja e parë ishte që hiti i parë i tyre në Amerikë ishte Waterloo dhe grupi është Aba. Aba, Aba. është saktë. Faleminderit Olta. Është Agimi fiton dy bileta për në Cineplex. Okej, bravo, Agimi, Agim. dy bileta për në Cineplex Agimit. Aba pra, me Waterloo mhm. kaluan mm. uh, Oqeanin Atlantik për t'u bërë të famshëm e të njohur, e pastaj vijuan edhe me hite të tjera në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Le ta bëjmë një tjetër pyetje nga muzika pop në këto momente. Sot muzikën e zgjidhni ju me, Kira, fjalën, Klubin e Mëngjesit. dihet edhe simboli i po themi dashurisë, sakrificës e të gjitha këto, ha? Mm. Siç të do nëna, s'të do askush, këta i dëgjojmë uh, vazhdimisht. Por nuk janë të gjitha nënat njësoj. Kuptohet. Sepse nënat i duan ë foshnjat e tyre, por ka mm. nëna që duan. Mm. Edhe BMW-t e tyre. Po, më shumë se fëmijët. Më shumë, më shumë se fëmijët. Tani nuk ka krahasim në këtë rast. Unë do të kërkoja që ti ta gjykoje vetë këtë mm -hmm. histori. Por vjen nga një qytet i Kinës ku një nënë e re kishte harruar dhe kyçur pa dashje, jo mhm. harruar, por kyçur pa dashje, djalin e saj 17-muajsh brenda në BMW-n e saj. Wow. Po, ka lindur në qytetin Jiwu, më falni, ka lindur, ndoshta nuk ka lindur atje, por ka ndodhur në qytetin Jiwu në Kinë. ku 17 17-muajshi i vogël është harruar brenda makinës dhe vijnë atje. Mhm. Mm për ta shpëtuar djalin, sepse po bëhej gjithmonë më e nxehtë. Edhe uh, një grup me zjarrfikës dhe një zotëri që hapte dyert. Nga sa duket, kjo nëna kishte harruar çelësat brenda. Mhm. Mm dhe për shkak se i kishte çelësat brenda në makinë, nuk e hapte dot derën. Djali i vogël po përpiqej që të hynte Tam. Po përpiqej që të hynte dhe e që më falni që dilte dhe gërvishte xhamin. Në një moment këta zotërinj zjarrfikës i kanë thënë, "Zonjë, duhet thyer, është në distres, po duhet thyer xhami." Mm -hmm. Dhe nëna që është turrur, mas tyre ka thënë, "Në asnjë mënyrë mos më thyeni xhamat e makinës." Wow. Të BMW-së. Lejoni thotë ajo që ky specialisti i çelësave të përpiqet Edhe një herë. Edhe të hapë dyert, po. E tmerrshme. Se nuk dua të më thyeni xhamat, se kushtojnë shumë e njëra dhe tjetra. Po fëmija sa kushton? Fëmija kushton uh, varet, një fëmijë në Kinë kushton shtrenjtë sepse një për familje ka. Po, a po. Por gjithsesi, ë um, këta zjarrfikësit nuk e kanë dëgjuar dhe në një moment kanë vendosur që ajo që duhej bërë mm. është të thyhej xhami, e kanë thyer xhamin e makinës, kanë nxjerrë fëmijën jashtë djalin 17 muajsh dhe e kanë shpëtuar. Ndërkohë që në mediat sociale kjo histori mm -hmm. në Kinë ka bërë që nëna të fshikullohet nga komente, Vënqe. nga më të ndryshme. Po. E meriton atë. Nuk i kanë lënë po. gjë pa i thënë. Po si mi ti që ruan xhamat e BMW-s? O të BMW-fsha BMW etj etj etj po. Do të na shumë gjëra të tilla, po kjo ka qenë historia pra. Ka thënë, nuk jam gati, nuk jam nuk jam gati për një palë xhama. Kushtojnë, kushtojnë. Po fëmia me zonjë fëmia. A me fëmia një një zonjë fëmia. Na hangër me këto fëmijë. Sa pa zemër, o Zot, pa zemër. Gjithë për fëmit, shoqata për fëmit. Kujdesemi për fëmit. Po faktikisht duhet të hapim një pra- shoqatë kujdesi për BMW po, tani. Kujdes xhamat e BMW-s. Jam i sigurt që ka edhe shoqatë BMW-s dhe nuk ka fare fëmijë. Në atë shoqatë.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 Ju përshëndesim që të gjithëve juve që jeni nisur uh, herët për në plazh do jetë fundjavë e gjatë këtë radhë. Megjithëse shumë njerëz do të kenë edhe drekë sot, po mbas drekës pastaj edhe mund të ketë njerëz që nisen, po Shumë. Wow! Çfarë ishte ajo? Çfarë ishte? Ishte një bombë. Ishte. Ishte teshtimë s'e dëgjuar asnjë një teshtimë që Lori duket se mundon që ta mbajë, edhe kur mundon që ta po, po, mbajë, po, pastaj e transformon atë. Si ja vjen. Up, edhe në vend një teshtime të zakonshme, po del një bum. Në fakt Lori po më lutej t'i ulja mikrofonin. Po. A, kuptojmë. Moriset. Moriset. Na ka thënë Suela fiton. Moriset kush? Moriset. Moriset. Alanis, ja dëgjoj çfarë. Suela fiton. Alanis Moriset. Dy bileta për në Cineplex 018. Ajo është saktë. Keq është o zot. E keni kuptuar sa keq sillet Blendi me mua? Jo. Jo, po çfarë çfarë thashë unë që s'e the ti? Ti the Alanis Moriset. Fillim the Moriset, mëngjesi the Mors. Po, po. po. Morset. Ti. Keni keni ndonjë mendje kështu? Akoma. Për ikje? Po ndoshta nga jugu. Mm. I shqip Greqisë. Nga i, i, i Shqipëri Greqisë, po. Okej, okay, mirë. Ë, uh, atëherë. Mm -hmm. Meqë na u gjet se Alanis Morissette është uh, kantautorja e lindur në Ottawa, të Kanadas, e cila ka hite si Ironic dhe Thank You. Le të bëjmë një tjetër pyetje. Edhe kjo nga muzika pop, miq të dashur, pyetjet sot i kemi nga grupe ë uh, dhe muzikant po, të muzikës, muzikës pop, të muzikës pop. Kështu që ja ku vjen e radhës tani. Mm. Ky është një grup mm -hmm. i shekullit të 21-t, sepse është krijuar në shekullin e 21-t si grup muzikor. Tam. Megjithatë, mban si emër një figurë historike Me origjinë skoceze. Kujdes, që ishte mm. kryedukë. Ishte krye, kryedukë. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues Ky grup i shekullit të 21 ka si emër një figurë historike mm -hmm. me origjinë skoceze që ishte një kryedukë Dakord Cili është grupi? Edhe mund të dëgjonim një këngë nga ky grup më vonë. Ndoshta kur kemi edhe kur kemi edhe një përgjigje të saktë në 069 20 70 222. Kështu që na shkruani për ta zgjidhur këtë. Unë dua të iki. Ku do ikësh? Në Kanada në në në Kanada. Në Kanada, më bëj Jo në Kanada. Ëh, mm. uh, dua të iki për fundjavë. Mhm. Mm dua të të shkoj nga, ku di unë, diku. Ndoshta dhe shkoj, ndoshta dhe rri në shtëpi. Duke parë, duke bërë. Po nga që është, nga që po thoshe edhe ti, do shkojë 46 tash. Po i më ndorrojm. Po ku t'ikësh molla? Se i bie që vendi për të shkuar, nëse është temperaturë shumë e lartë, është mali. Po, do ishte po. një zgjidhje shumë e mirë. Anti diçka malore, për shkak mm. shkon në një vend malor, Pogradeci është qytet pak më i më i freskët, më i freskët se sa norma. Këto ditë po të jetë 46. Po, do të thësh, do të simun diku në pole. Ku? Në pole. Ah, në pole, po. Aha. Në pole. Nga polet, uh, jeri, ti këto zgjidhje. Po, atë të veriut, po mendoja. Ke një... Ke një pole të, të preferuar, një pol të preferuar. Shumë si qesh. Gjithsesi mos u shqetësoni se 24 do jetë më e ulta pra dhe 38 do jetë maksimalja sipas meje. Kështu që atë 46-ën 46-ën është alarm i rremë. Tani ieri e ka nxjerrë nga interneti. Ieri refuzon në Tani nuk është ndonjë çudi që të shkojë te 40. Kështu që. Jo. Po, 40 me 46 ka pak. Po, u fiksua te 46, sa unë thash do varioj nga 40 deri në 46. Po, cilat janë për shembull, uh, cilat janë mënyrat për t'u freskuar nëse nuk ke mundësinë që të largohesh? Uh, në shtëpi për shembull, me ujë të ftohtë dhe me as në as në det, as në male, as në pole. Edhe je në je në je në shtëpi. Çfarë bën një çfarë bën një një burrë e një grua në shtëpi që duan të freskohen për shembull? Futi këmbët në një kovë me ujë të ftohtë. Një kovë me ujë të ftohtë. Po. Fut këmbët atje. Po. Po ujin e ftohtë ku e gjen? Se të da ujë fut këmbët ngrohen. Ngrohen. Dëgjova edhe një lajm që po thon po thonte Jona po për shkak. Po, po thoshte. Mhm. Mhm. Tha Jona që Jona tha. Jona tha që kujdes mos e shpërdoroni ujin e pijshëm. Kujdes tha po. Jona. Po. Mos e shpërdoroni. Çfarë do të bëj ta pi? Po mirë, kjo është për një gjë shumë më të mirë, kështu që. Cili quhet ujë i pijshëm? Cili quhet ujë i pijshëm? Se ka shumë njerëz që nuk e pinë fare ujin, nëse nuk është i blerë, nuk e pinë. Ja, kjo që na vjen me me. Ky quhet i pijshëm, që vjen nga po. Po. Shumë thonë mos e pini, shumë e pinë se s'kanë çfarë bëjnë. Tashi Jona mund ta thotë atë po. Pyetja është prapë në mes qytetit. Ku cili është uji i papijshëm atëherë? Lana. Lana. e në qoftë se mendoni që dita juaj ka qenë e keqe, nuk e di nëse arrite që ta shikoje këtë ieri. Kë. Po e hodha dje në mm. e hodha dje në Facebook Po kaloja, mbasi u takuam edhe bashkë, që ishim uh, me Oltën atje tek. Po, uh, po mos i trego. Pallatet një maj. Po, po. Ë, uh, kaloj tek Lana dhe shikoj këtë pamje. Wow. Ishin dy çuna që ishin futur deri në brez, në mes të Lanës. Po kapin peshk. Nuk e di se çfarë po kapin, pra po nxirrin ca gjëra, po se ça ishin ato gjërat. Atë po vras mendin kam që dje. Çfarë mund të ketë qenë? Papastërti. Që ndoshta. Ku diun dukesh si ca njëri përveç se ishte futur deri në në gjunjë, pastaj fuste edhe krahët deri në sqetulla. Se po edhe i zhveshur. Po gërmonte. Po gërmonte në Lanë. Dhe nxirrte ca gjëra, shikon janë dy dy gjëra të zeza para kokës së tij. Mm. Ato ishin po. gjërat që ai nxirrte që andej dhe i hidhte si thua Po i grumbullonte atje. Mos i ka humbur ndonjë gjë aty. Tjetri kishte edhe një lopatë dhe gërmonte në mes Lanës. Po çfarë janë diamante? Nuk e di. Më erdhi shumë keq, se ishte edhe shumë vapë. Ishte 46. Imagjino, ato vapë, ato vapë nuk kanë aty. Imagjino edhe era aty pastaj. Një miksim i çuditshëm. Po bra. Edhe thashë, ta marr ta vë në Instagram se të gjithë vënë fotografi pushimesh në Instagram, jo pranë po, ujit. Po, pra... ti. Ja ku ke pranë ujit. Atë. Nuk është aq e famshme se për këto për shembull suplementet e verës duan gjithë foto kështu po i duan me me vipsa, nuk i duan me këto, me njerëz që punojnë në mes të Lanës, domethënë. Po më erdhi keq. Gjithsesi, Leon Bridges vjen tani, Better Man është titulli i kësaj kënge. Ju jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. E dëgjojmë së bashku. Këngë e shkurtër kjo. To get back to your heart I'd swim the Mississippi River If you would give me enough start, girl Hello, hello, hello Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithve Dhe ju urojmë një ditë fantastike Po shikojmë për uh, një moment apo dy Se çfarë i ka ngjarë zonjës Merkel Në një program televiziv Ku ajo ishte e ftuar bashkë me disa uh, azilkërkues mhm. të rinj dhe një vajzë palestineze i ka kërkuar që të qëndrojë atje. Pastaj zonja Merkel është përgjigjur që ka mijëra dhe mijëra vetë si ti nga Palestina thotë që janë në kampet e uh, refugjatëve në Liban dhe nëse ne themi ejani këtu, mund të vini këtu nga e gjithë Afrika, ne pastaj s'e përballojmë dot këtë. Dhe vajza fillon të mhm. qajë. Edhe zonja Merkel shkon ta ngushëllojë. Dua që t'i jap një përqafim, thotë zonja Merkel. Ajo u shkri, azilkërkuesja e vogël, duke qarë me të madhe. E Merkeli i fërkon shpatullat. E di thotë që është situatë e rëndë për ty? Mm. Megjithatë thotë, ke bërë një punë shumë të mirë dhe tani... Mm. Nosh. Tash. Ik nga Gjermania. Okej, okay, okay, këtë i thot. Me fjalë të tjera. Mm, po ti pranoje si gjëna po qan goca. Po ai më më shqava. Po njerëz mund të qajnë. Zonja Merkel e pamëshirshme fare në atë qëndrimin e vet politik. Ajo tha, politika është e vështirë ndonjëherë tha. Mirë, po nuk mund t'i marrim të gjithë sepse pastaj Gjermania nuk e nuk e mban dot barrën, është është Është realiste zonja Male. Au. Mm. Au. Top uh, Pepsi, çanta shkolle, karrige plazhi, bluza nga Pepsi, tavla, biçikleta janë disa prej dhuratave që mund të fitoni miq të dashur nëse merrni uh, dhe mbani këto hapset e kanoçeve të Pepsi-t dhe 7 Up-it, mm -hmm. të cilat kanë nga një kod me 5 shifra, nën to. Dhe ju mund të shkoni tek sfida pepsi.com dhe atje në këtë faqe mund të regjistroni dhe vendosni po, pikët. Po, dhe regjistroni të gjithë këto kode. Kodet mund të jenë me 5 pikë, kodet mund të jenë me 3 pikë brenda, domethënë ti nuk e di nga kodi se sa pikë ka. Mm -hmm. Përmban kodi, megjithatë, sa më shumë pikë fut dhe grumbullon tek sfida pepsi.com, aq më të mira janë gjasat për të fituar biçikletën, tavllën, pepsin, uh, karrigen e plazhit, çantën e shkollës, topin etj etj etj etj. Dhe ky promocion zgjat deri në datën 31 gusht dhe pesë të parët që do të kenë grumbulluar më shumë pikë se gjithë të tjerët do të Do të bëjmë uh, Sharadion? Sharadion. Okej. Okay. Gati për Sharadion tani në klubin e mëngjesit me insistimin e Jerit dhe aprovimin e Oltës, le ta luajmë. Po po. Sharadio, loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Vajzat e kanë menduar një fjalë, mm. është uh, fjalë uh, është një send? Jo. Jo. Njeri? Jo. Ndjenjë. Jo. Jo. Mm. Profesion? Po disa për disa mund të quhet profesion. Për disa mund të quhet. Por jo kjo fjala që kemi menduar ne teknikisht mund të quhet profesion. Jo të gjithë mund ta bëjnë, por në në forma të vogla po, ndoshta. Mund ta bëjnë burrat. Ne shpesh të bëjmë gjëra të tilla. E bëjnë burrat më shumë se gratë? Jo, njësoj e bëjnë, nuk ka lidhje. Hmm. hmm. Kemi bërë disa herë të tilla. Por ka edhe njerëz që ushtrojnë një lloj profesioni të caktuar që e bëjnë më shpesh këtë lloj gjëje. Ti ja bën vetë të tjerëve. Bamirësi. Jo. Ka lidhje me bamirësinë? Jo, nuk ka lidhje. Ja kemi bërë dhe njerëzve në studio, ja bëjmë njerëzve jashtë studios. Sa ndihmë më jol ka. Dhë, dhë, dhë, dhë. Ja, çfarë dhurata, dhurata. Jo, ja. Jo, jo. Ja bëjmë ditën. Po, po tash edhe darkë po të bësh nuk ka ndonjë problem. Është është një veprim. Mm. Nuk është me Nëse ti do të më njohësh mua më mirë, Çfarë i bën dikujt për ta njohur më mirë? Po. Çfarë i bën dikujt për ta mm. njohur më mirë? E p. Jo, çfarë është? E provokon. No. Ja, po pse e provokon? Po ti nuk e njeh, për provokime ta njohësh. Flasim për dy njerëz që sapo takohen për herë të parë në në çështje normale, sepse po të kalojmë. E p. Jo. E pyet. Te pyetjet je shumë po, afër. Te pyetjet jam shumë afër. Me v. Jo. Jo, çfarë është V-ja? Çfarë shkon? Jo. Jo, jo, me pyetje, me pyetje, mm, me pyetje jemi afër. Pyetje është kjo gjëja. Pra, lidheni këtë gjë në jetën e përditshme, por edhe në profesion, sepse ka njerëz që e bëjnë këtë gjë për shkak të profesionit. Bravo, me i fillon. A ti s'e gjeti akoma? Një i. Okej. Ekziston akoma gazeta me të njëjtin emër? Ah, më duket se po, është një gazetë tjetër. Më duket se po. Ok, mirë, faleminderit. Është një fjalë me i miq dashur e cila përmban pyetje brenda. Mm -hmm. I bëhet dikujt, ndoshta para një pune të re. Tam. Po. I bëhet dikujt në një studio Kure televizive. Kur parë në një studio ah, televizive, janë, janë, në radio, kudo. Jan goca. Bravo, Blendi. Oh, oh, oh. goca faleminderit shumë. Faleminderit ju. Robbie Williams do vi me Millennium tani në klubin e mëngjesit. Kur kthehemi do të kemi sharadën e kthimit, unë dhe Adi do të ruajmë një fjalë nga Jeri dhe Olta. Shikojmë se ç'ngjet. Mirë, atëherë kjo këngë oh, sa e vjetër është bër. Është e bukur. Është e bukur, është kërkesë muzikore sot. Ora është 9:40 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV. Sot muzikën e zgjidhni ju në 069 20 70 222. Atëherë goca, jemi gati për kthimin e Sharadios, unë dhe Adi e kemi menduar një fjalë, kujdes. Është Sharadio. Oh, Loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Ëm, um, do të thosha që mm. është send. Është send. Është send. Po. I madh apo i vogël? është send Domethënë, mund ta mbash ti vetë, apo... Mund ta mbash, po nuk mund ta mbash gjithë ditën, se lodhesh. Mm. është një send që është në studio? Jo. është me rrota? Jo. Jo, jo, po mendoja për bicikletën, prandaj. Në do lëm njerëzit e fshinj Olta. E ato të puthjet tani mbrapa pasi më shave. Jo, jo, thjesht po, se më kishte ngelur një gjë këtu. Tani përdoret më shumë ky send nga çunat apo nga gocat? Ë, nuk ka lidhje me me seks, me seksin e e njerëzve. Po më fal, po është në shtëpinë e një beqari për shembull apo të martuari? Është në shtëpinë e një Nuk ka lidhje as me me statusin uh, jo. civil. Jo, nuk jo. ka lidhje fare. Goca jepini goca. Hajde, hajde nga vetëm këtu. Hutuat. Është një send që gjendet në disa shtëpi, jo në disa shtëpi të tjera. Po pse vetëm në disa shtëpi? Po sepse është natyra e sendit të tillë që nuk duhet, po shtëpia duhet të jetë private. Private. Nuk ka shanse ta gjesh në apartamente për shembull këtë. Po, është një shtëpi e vogël që është Shtëpia duhet të jetë një shtëpi e vogël me oborr. Me oborr, në shtëpi me oborr mund ta gjesh. Jo, nuk është me kë, çfarë mendon? Është mjet pune kë? Jo, kolivi, është mjet pune, po, është mjet pune. Jepini, jepini. Për tokën? Për tokën, jo, për transport më tepër. Për transport. Populli ka një shprehje me këtë send, e përdor këtë send për një shprehje. Po. Është në një shprehje popullore. Po. Kjo se ky send i përmendur. Wow. Me ç fillon? Hm, jo, nuk fillon me ç. Jo. Po me kë? Me kë nuk fillon? Një shprehje. Tani më hutuat. Është një shprehje, është një është një send që gjendet në fshat. Ju ndihmova me këtë. Mm -hmm. Dhe që populli, thot Adi, e ka në një shprehje të vetën. Të send. Po nuk ka lidhje me për transport dhe për transport. është gjë e gjallë. Nuk është gjë e jo, gjallë, pra, është send. Jo, është send. Është send. Është të, fillon me të. Jo, nuk fillon me të. Kujdes goca, ka lidhje me një gjë të gjallë. Është një send që ka lidhje me një gjë të gjallë. Që përdoret për transport ose gomarin. Me kuaj ose me gomer, po. Sha. Po unë jo, di se fillon me qa ajo. Një sinonim i shas, një sinonim i shas, ju ndihmoj tani. Çfarë mendon për shëndet? Shala, a mendon shala? Po. Ë, është si puna e asaj, po jo tamam. E pra dëgjuam U2 dhe kjo ishte edhe kënga e ditës për sot. Olta do të na thot se cili është fituesi apo fituesja. Për këngën e ditës është Erioni 889 i mbaron numri fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo, po fitues të tjerë. Ndërkohë Ledio ka thën Franz Ferdinand për një quiz muzikor që kishte Blendi, dy bileta për në Cineplex fiton. Samari thot Greta, për ishte te radio e çunave, fiton mhm. dy bileta për në Cineplex dhe Valmira ka thën intervista